Now, alam mo kasi, ang pag-aasawa, okay? So, kapag nag-asawa ka, ang husband, I'm talking to the ladies tonight, okay? If you're a guy, manood ka muna para malaman mo yung mga magandang signs na dapat magkaroon ka. But tonight, I'm talking to the ladies, okay? Ang husband kasi ay isang tao na mga kasama mo, uh, you're gonna uh, spend your life, uh, syempre, for the rest of your life with him uh, he will be uh, yung son-in-law ng mga magulang mo, uh, yung mga ang tatay ng mga anak mo. And uh, siya dapat yung uh, lakas ng iyong pamilya. Siya yung uh, ano bang Tagalog doon? Kung ikaw yung ilaw, siya yung uh, haligi ng tahanan. Yun. So kaya marrying uh, the wrong man, yung maling lalaki, could mean a lifetime of suffering. Okay? Kaya kailangan talaga natin mag-ingat, ako yung mga ladies, ha, mag-ingat sa pagpili ng mga pangsawang lalaki. Mm-hmm. Para hindi ka mag-suffer for the rest of your life. Okay? And uh, hindi lang para ito sa'yo, pati na rin ito sa mga future na magka- mga anak mo, future children. Wait lang. Medyo napapaburp ako kasi alam niyo ba, ang um, umiinom ako ng uh, kapeng barako ngayon. So, <laughs> mahilig ko sa kape eh. So anyway, going back. So, ang pagpili ng uh, tamang lalaki ay uh, para din sa iyo at para din sa mga anak mo. Okay? Now, so hindi kasi ito ano biro-biro. Sabi nga doon sa isang pelikula nung bata pa ako, mag-asaway hindi biro. Okay? Hindi itong isang parang kanin na pag napaso ka ay iluluwa mo na lang. Then, ah, diyan ka na. Okay? Tapon. Hindi ganoon yon Okay? So, ang pag-aasawa, ang marriage daw ay uh, sacred and both sacred and legal. Okay? Uh, ah, nag-govern siya ng batas natin, syempre dito sa lupa at siyempre batas ng langit kay God. Kaya nga walang sino man na makakapaghiwalay dapat ng uh, mag-asawa kung ikaw ay uh, kinasal na kasi witness niyo mismo si God sa inyong pagpapakasal. Okay? Hindi to biro-biro lang. Kaya mga babae, ladies, okay? Maging extra careful kayo sa pagpili ng lalaki na papangasawahin mo. Okay? Ang um, siyempre, ito rin naman ay uh, applicable itong sasabihin ko sa mga naghahanap ng boyfriend. Okay? Since ang boyfriend ay ang pinaka-closest na lalaki na pwede mong maging asawa someday. Kaya wala ka pang uh, boyfriend, ah, you're just uh, looking for a boyfriend, manood ka pa rin. Okay? Alright. So, ito, para mag-guide ka, para mahanap ang tamang lalaki na para makasama mo at uh, maka-exchange vows mo pagdating ng araw sa harap ng altar. Okay? Nandito yung mga signs, biblical, biblical signs, biblical signs daw. Okay? From the Bible. A man you should marry. Number one. Ready na ba kayo? Okay. Number one, itong lalaking to ay dapat ay independent na sa kanyang mga parents. Okay? Hindi na siya dapat dependent or yung nakakapit, nakakapit pa sa kanyang mga magulang. According sa Mark 10 verses 6 to 7, But at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father, hihiwalay na siya sa father at mother niya, and be united to his wife. Sabi yan sa Mark uh, uh, 10 verses 6 to 7. So madaling sabi, nung kinreate ni God, uh, yung uh, tao, male and female. Okay? Uh, I'm being uh, clear here. Okay? Kasi may nagtanong sa akin about uh, uh, yung pag ano ko daw, yung pag-advise ko daw ang um, strictly lang ba talaga sa male and female? Paano naman daw silang mga ibang preference? Hindi ko pa yun nasasagot, pero may sagot ako dyan someday. But tonight, this is gonna be a different story. Let's stick with, uh, with muna dito sa male and female. Okay? Kasi ito talaga ang topic natin. So, I'll uh, tackle that topic, yung ibang preferences, sa next video natin. Uh, I don't want to offend someone or anyone here. I just want to be clear. Okay? Now, so, do you like to marry a man na nakadepende pa rin sa mama at mama ah, tatay niya financially. Sino ba sa inyo ang gusto magkaroon ng lalaki na mapangasawa na nakadepende pa rin sa kanyang mga magulang pagdating sa pera? Uh, or mentally, hindi siya makapag-decide. Okay? Wala. Wala siyang sariling uh, ano. Uh, <laughs> ano ba yon? Uh, hindi siya makatayo sa sariling paa. Emotionally, hindi siya makalayo-layo sa kanyang mga magulang para hindi niya kaya na wala yung mga magulang niya sa tabi niya. Parang ganoon, di ba? Excuse lang. Ano ko eh, na inabot ako ng... Uh... <laughs> okay, anyway, so yun. Going back, um, sino bang gustong uh, makapangasawa ng lalaki na parang gusto niya lagi nakakabit yung uh, mga magulang niya sa kanya? Okay, every time or wherever he goes, nandun yung <laughs> mga magulang niya. Hindi kasi kaya niyang tumayo sa kanyang sarili. Sino ba ang gusto makapangasawa ng ganong lalaki? Okay? Now, gusto mo bang uh, makapangasawang lalaki na kasama niya yung mga magulang niya? Yung mga tanong to ha. Gusto mo bang magkaroon ng asawa okay, na hindi makapagdesisyon without ng authorization ng kanyang mga parents? Gusto mo ba yon? Well, according kasi sa Bible, ang good uh, reason kung bakit na yung lalaki, okay, according dito sinabi na yung for the reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. Ang ibig sabihin yon, leave, lumayo ka, then cleave, makipag-isa ka na sa asawa mo. Kaya walang sinabi sa Bible na ikaw ay makipagsama sa iyong mga magulang ng iyong asawa o yung mga in-laws mo. Ikaw mismo makapagsabi, hindi maganda ang buhay ng mag-asawa kapag may mga in-laws na kasama. <laughs> ano? Ano? na na-experience niyo ba yon or may kakilala kang ganon, di ba? Kasi it's not biblical. Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa buhay natin kasi hindi natin fina-follow yung tamang teaching ni God. Okay? So yun. Ang um, kailangan natin maging independent. Kung ako mag-aasawa, ako lalaki, kailangan akong maging independent na sa buhay. Hindi ako dapat makisama pa yung dadalhin ko pa yung mga parents ko kasi hindi ko kaya mag-isa hindi pwedeng ganon. Okay? Sabi nga, hindi ka pwedeng, kung ako lalaki, hindi ko pwedeng dalhin ang dalawang reyna sa buhay ko. Ang nanay ko at ang asawa ko sa iisang bahay. Kasi hindi magiging maganda yan. It's gonna be a war. Okay? Gulo yan, gera yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung ikaw yung asawang babae, tapos nandiyan yung biyanan mo, alam mo, ganun. Ay, nako. So, sino ba? Gusto mo ganun? <laughs> I bet. Ayaw niya ng ganun. Kaya mag-ingat kayo. Okay? So number one, dapat ang lalaki ay responsible. Yung independent nga and responsible husband. Okay? Hindi ibig sabihin na sobrang, sobra. <laughs> Regional accent. Yung sobrang millionaire, mayaman siya. Okay? Uh, para nang mabuhay niya yung asawa niya, yung anak niya. Hindi. Okay? Uh, para sobrang mayaman siya kasi kaya niyang maging independent. No emotional ang pinag-uusapan natin dito, hindi financial. Okay? So yung tipong kaya niyang manindigan emotionally na kaya niyang buhayin ang kanyang asawa at, at mga future ng mga anak away from his parents. Okay? Kaya nga, it takes, uh, ano, yung parang uh, yung love, yung courage, yung determination para makapag-provide yung lalaki ng uh, uh, yun, sa'yo bilang isaw, asawa ka ng mga kailangan mo bilang uh, asawa ng lalaking yun. Okay? Yung tipong ma-deserve mo bilang asawa. Yung freedom, uh, yung pagkakaroon ng freedom from mga in-laws. Kasi kayo, bubuo na rin kayo ng pagsasama nyo. Yung kayo lang, yung sarili niyong pamilya sa iisang bahay na walang ibang nagkokontrol ng inyong mga buhay-buhay. Kasi kayo may sarili na rin buhay. Gets niyo ako? Okay, that's number one. Number one na dapat mong hanapin sa lalaki, biblically speaking, he's the right guy you should marry if number one, he is independent from his parents. Number one yan. Number two na tayo. Okay? So, kumusta? Sabihin nyo nga dito sa, ano, sa mess uh, comment section kung okay tayo. <laughs> okay, tama po talaga DJ Ron. Iba yung nakabukod, tas talagang dapat responsible yung guy para magbukod. Tama yan. Okay yan. Sabi ni si Francia, Jesus, that's called mama's boy. Walang confident, confidence sa sarili. Uh, that's not the kind of my ideal guy. Wow, talaga naman. Okay. So yun, tama naman. So nakarelate sila. Maraming salamat. Then move na tayo sa number two. Okay, number two. Okay, tingnan ko lang yung muna yung ano ko. Okay lang ba? Okay, so number two tayo. Uh, he is loving and caring. Sabi sa Bible, Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. According yan sa 1 Corinthians 7 uh, verse 3. Sa Tagalog, ang um, sabi dito, dapat gampanan ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din ang babae sa kanyang asawa. Ang asawang babae ay walang kapamahalaan sa sarili niyang katawan. So, ibang verse na to. So, mamaya, ang yung verse 3 na muna. 1 Corinto uh, 7.3, dapat daw kampanan ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawang babae at gayon din ang babae sa kanyang asawa. So yun, kung babalik tayo dito sa number 2 sign, he should be loving and caring. So pasok yun. Um, di mo na kailangan, di ko na kailangan i-explain pa further kailangan mo talagang, ayaw mo naman magkaroon ng uh, kasama sa buhay, na makasama ng buong buhay, <laughs> na hindi na naman talaga truly in love sa iyo or hindi ka tunay na minamahal, di ba? Sino bang ganun? Makikisama ka habang buhay tapos hindi ka naman totoong mahal or minamahal? Parang napaka pangit naman noon, di ba? Walang tao, walang sino mang tao gusto makisama sa isang tao na hindi siya tunay na mahal. So that's number two, ang hanapin mo dapat siya ay loving and caring. At yan ang sinasabi ni God sa Bible na yun dapat ang hanapin mong lalaki. Number two yon. So sa mga kaka-join lang, yung number one ay he should be independent from his parents. Number two, he is loving and caring. Number three na tayo. So kumusta? Hmm. Sa tingin mo ba yung boyfriend mo ngayon o yung uh, ano ay loving and caring? True DJ, kasi ako independent na sa dapat sa akin. Oh, that's good. Yung kanina yon Tama po, sabi niya. So yun, sana naman yung makakasama nyo ngayon ay pasok sa number 2, yung loving and caring. Number 3 na tayo. Ito, itong pinakagusto ng lahat ng mga babae. Okay? Ang uh, magkaroon ng kasamang lalaki, wait lang, uh, na loyal at hindi siya nag-cheat He's, he must be loyal and he doesn't cheat. According sa Bible kasi, sa 1 Corinthians 7.4, the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have the authority over his own body, but yields it to his wife. Itagalog natin. Mas maganda kasi ito. Ang asawang babae ay walang kapamahalaan sa kanyang o sa sarili niyang katawan, kundi ang lalaki. So stop tayo doon. Ibig sabihin, kung ikaw babae, walang ibang makakapagpamahala sa sayong katawan kundi ang asawa mong lalaki. Ibig sabihin, siya lang. Okay? Gayon din ang lalaki. Walang, wala siyang kapamahalaan sa sarili niyang katawan kundi ang babae. So, ganun yon walang cheating sa totoong nagmamahalan. At sinabi mismo yan sa Bible na ang someone lang, kung ikaw babae, isa lang lalaki ang pwede mag-rule sa katawan mo. When I say rule, kapamahalaan, siya lang ang pwedeng umangkin ng iyong katawan. Kasi asawa mo siya, okay? Walang ibang lalaki. Kung yung lalaki naman na asawa mo, walang ibang makakapagmahala ng kanyang katawan kundi ikaw na asawa niyang babae. Yun. First time niyo ba yung narinig ngayon? That's biblical. Kaya sinasabi ni God na dapat ang lalaki ay loyal and hindi siya nag-cheat. Okay? Sa totoong buhay, ang loyal na uh, lalaki or tao ay, uh, <tsk> alam mo, um, ang cheating kasi, sa history ng cheating, um, hindi ito kasi yung ano, yung uh, dami kasi mga ganyan eh. Yung mga tipong uh, situation na, na, na receive ko, nag-cheat yung lalaki dahil, number one, talagang ugali na niya. Number two, yung uh, hindi niya nahanap sa kapareha niya, yung yung ini-expect niya, posible, yung babae ay uh, napaka-nagger. Okay? Yung tipong lagi na lang naghahanap ng problema sa lalaki. Tapos yung lalaki nakahanap ng isang babae na naiintindihan siya. Kaya kung gusto niyo makita yung, uh, yung, mga, yung mga bawas love na sinasabi, yung mga nakakabawas na pagmamahal ng lalaki sa babae, hanapin niyo yung video uh, sa YouTube. Okay, yung uh, mga signs or mga bagay na nakakabawas ng pagmamahal ng lalaki sa babae. Para hindi na sila mag-cheat kasi nandoon na masabi ng lalaki, Wow, I'm so uh, blessed to have my wife. Perfect. Napaka-perfect niya para sa akin. Kaya wala na siyang dahilan para para maghanap ng iba. Okay? Meron na siyang uh, parang uh, ikaw mismo, meron ka ng peace of mind kasi alam mo yung married life mo ay napaka-productive, napakaganda, enjoying, uh, kumbaga wala, walang problema, hindi sa, hindi sakit ng ulo si mister, mga ganon. Kaya kailangan mo talagang maging maingat sa pagpili, okay? Kasi para naman maging fair naman ito sa iyo. Kasi kawawa ka naman na dumating sa panahon na eh, yung lalaki na kasama mo, eh, hindi ka naman pala pinapahalagahan. Uh, ganon. Kaya ngayon pa lang na hindi pa kayo talaga connected uh, at uh, kasal, mag-ingat ka. Okay? And uh, sa mga mag-asawa naman ngayon, hindi ko sinasabi maghiwalay kayo kasi hindi naman yan maganda. Sabi nga, wala namang sino man makakapaghiwalay sa mga nag-asawa na. Okay? But, ito, uh, merong uh, sinabi sa Bible din na dahil sa sobrang katigasan ng mga ulo ng mga tao, although hindi yun inaalaw ni God na maghiwalay kayo or tayo, but kung ang isa uh, sa magkapareha ay nagkaroon ng uh, sexual uh, uh, ano bang tawag diyan ang uh, ano sa Tagalog niyon nagkaroon siya ng uh, pangangalunya nag-cheat siya sexually sa kanyang kapareha merong uh, reason yung kapareha na hiwalayan yung asawa niya. Kasi meron siyang valid reason na sinabi na yun lang naman ang dahil, ano, yung talagang reason na pwede mong uh, gamitin na, ah, pwede ko siyang hiwalayan kasi siya ay nag-cheat uh, sexually. But kung pwede lang naman, maayos pa yan. Kasi sa atin kasi, kung pwede pa naman maayos, nagkapatawaran, nagbago na, nagbaong buhay na, it's still best na masave mo ang iyong uh, married life. Okay? Kasi yun pa rin ang uh, dapat nating i-achieve na goal sa buhay natin. Pero talagang, talagang wala na talagang pag-asa, sinasaktan ka na, tapos nang bababa, bababae pa, uuwi sa iyo, lasing, tapos wala na kayong uh, sexual uh, life, mag-asawa, kasi nakuha na niya yung uh, intimacy niya sa iba kawawa ka naman. Then, uh, para sa akin, sa pagkakaintindi ko, it's uh, allowed naman. But uh, it's still best para kung maayos pa, ayusin nyo. Okay? So yun. But still, uh, sabihin ko, lagi yung pag, lagi niyong pag-pray yung asawa nyo. Kasi kung hindi yung pinagpa-pray kasi ang asawa nyo, mapapawalang ano siya eh, landas siya eh. Uh, kung gusto yung maintindihan ng uh, sinasabi kong to, yung video bagang uh, sinishare ko dati pa, yung uh, nandito nga sa Facebook page, yung uh, video ng isang uh, babae na yung asawa niya ay uh, nagloloko. Okay? Tapos, uh, yun ang ginawa niya. Uh, yung asawa niya ay pinag-pray niya lagi para magbago, baguhin ni God yung uh, puso ng kanyang asawa. Yun, mga ganun. Ang uh, may mga secrets doon. Doon sa pelikulang yon ang title ay War Room. Kung hindi pa napanood, nandito lang siya sa Hugot Radio page. Hanapin niyo yon, yung War Room. And uh, kung ikaw naman lalaki, nanonood ngayon, uh, kung yung uh, asawa mo o yung uh, kasintahan mo o <laughs> asawa mo na kasi mag-asawa sila doon eh, uh, nagluloko na yung asawa niyang babae. Ito namang pelikula para sa iyo, Fireproof. Dalawang pelikula na patok para sa mga manonood dito sa uh, Hugot Radio. Okay, so yun, number three ha. Ah. Dapat loyal and uh, hindi siya dapat nag-cheat. Yan ang dapat na uh, pangatlong characteristic or uh, sign pa, by the way, ng uh, dapat na mayroon ang lalaki na papakasalan mo. Number four. Ah, ano masasabi niyo doon? Ah, sino bang gusto magkaroon ng asawang cheater? Makontento, ano? Mangontento, both yan ang pinaka the best sa mga partner. Hmm. <laughs> okay, si Sarah Ferrer, aminin ko po, I mean, sorry, aaminin po ba nila kung nag-cheat sila sa previous relationship nila? Depende sa lalaki. Um, ako kasi, inamin ko publicly sa inyo, video ko eh, sa Hugot Radio. Di ba? Naamin ko na yan. But I don't know, um, sa, dito naman sa case na to, kung asawa mo na at hindi naman nagiging uh, issue pa yung uh, pag-cheat niya in the past, nagiging matapat naman siya sa ngayon, sa iyo. Hindi na yung issue eh. Tapos na yun eh. Huwag mo nang balikan pa yung mga bagay, yung mga panahon na wala ka pa naman noon. Past niya yun eh. Di ba? Uh, ah, kung gumagawa naman siya ng matino ngayon, huwag mo nang balik-balikan pa yung mga masasamang nangyari sa kanyang past kasi makakasakit ka, ka naman ng uh, tao at kina, maaari, kinakalimutan na niya yun tapos ikaw naman, hinahalongkat mo pa wala, mainis lang siya sa iyo. So yun, ang point ko doon. Kapag uh, previous na relationship at uh, tapos na yun, hindi naman nakaka-apekto sa iyo ngayon sa uh, current relationship nyo, then just uh, let it go. Okay? All right. So, basahin ko na yung number. Number four. Okay, wag tayo masyadong uh, uh, pahabain. Number four, he is trustworthy, responsible, and reliable. Maasahan mapagkakatiwalaan at responsable. Okay? Sabi dito sa Bible naman to, kasi biblical to eh. Ephesians 5 verses 22 to 23. Sabi dito, Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. So kayong mga babae, okay, kailangan nyo mag-submit sa inyong mga asawang lalaki. Okay? As you do to the Lord. If you submit your life to the Lord, do it as well sa iyong asawa. Ano to eh? Sino ba to asawa to? Nainis sa'yo. Naglasing. Sa isang bar. May lumapit na magandang babae. Sexy. Naka, nakaano lang. Kita yung uh, kaluluwa. Natempt na yung asawa mo. Diba? Kasi ninanag mo siya eh. Kaya siya lumabas ng bahay kasi naiinis siya sa bahay niyo. Kaya wag. Stop nagging your husband. Kaya kailangan talaga mag-usap kayo. Huwag yung... Minsan kasi itong mga lalaki, kaya sa tingin nyo, hindi sila nakikinig. Ayaw kasi ng naming mga lalaki yung paulit-ulit. Kapag sinabi nyo na, narinig na namin yan. Okay? Huwag yung paulit-ulit at inanag nyo kasi mainis talaga yan. Ngayon, kayo mga babae, para naman ma-inspire siga sa lalaki, i-ano man siya, i- yung appreciate. Halimbawa, meron kang pinapagawa sa kanya, Han, ganito, pakitapon naman yung basura. Tingin mo, hindi siya nakikinig. Nanonood siya ng TV. Gumanyan na siya, mm. Tapos, parang maglumipas na yung oras, di pa rin niya ginagawa. So, pwede mo naman siyang i-remind, pero without nagging. Then, kapag ginawa niya, Appreciate, wow naman, ang sipag naman ng asawa ko. Mga ganun. Appreciate your husband. Kasi, kapag kasi, ah, respect kasi. Kung wala kasing respect, kapag ninanag na ninag mo yung asawa mo lalaki, wala kang respeto. Respect begets respect. Tama yun eh. Yung tipong kapag nirespeto mo yung asawa mo, ah, syempre, makukuha ka rin ng respeto sa kanya. Okay? Kapag uh, merong respeto yung asawa mo, mamahalin ka niya. Okay? So, ganito yan. Nirespeto mo yung asawa mo. Love and respect kasi yan eh. Ikaw babae, irespeto mo yung lalaki. Ang balik niyan sa iyo, irespeto ka na, mamahalin ka pa. Ikaw naman babae, di, minahal mo yung lalaki, nirespeto mo pala, nirespeto mo, ikaw, mamahalin ka niyan todo. Babae. Yung lalaki, mamahalin ka kasi ikaw babae, nirespeto mo sa lalaki. Ngayon, yung lalaki, ako lalaki, minamahal ko si babae, yung asawa ko. Anong balik sa akin? Irrespeto niya ako. Ganun yun. Ganun yun. Kaya kung makikita mo, kung babae walang respeto sa lalaki, sa asawa niya, makikita mo yung asawa wala nang pagmamahal. Wala nang pagmamahal sa kanyang asawang babae. Kasi yung feeling ng lalaki, asawa kong babae to, walang respeto sa akin. Ganun yun. Kaya maghahanap siya ng respeto sa ibang babae. Kaya ganun pa lang, Huwag na kayong ganun. Okay? Baguhin niyo yung ugali niyo yan. Hindi, it's never too late to change. Okay? And uh, you start, pray. Pray for a, ano, a change heart. Sabi mo, God, change me. Okay? Na hindi yung, uh, you can also pray na, God, please uh, help uh, me uh, sa situation ko, change my uh, husband, yung heart niya. But first, you need to pray for yourself, yung change of heart ng sarili mo. Lord, baguhin mo sana yung puso ko toward my husband. Yung hindi ko na siya ninanag, hindi ko siya laging napapahiya. And ladies ha, wag na wag yung papahiya ang uh, lalaki sa harap ng kanyang mga kaibigan. <sighs> Wrong move yan. Okay? Wag. Kung meron kang uh, sa harap ng kaibigan ng asawa mong lalaki or boyfriend mo, appreciate the guy sa harap ng mga kaibigan niya. But in private, if you want to correct your uh, partner, yung lalaki, do it in private. Kayong dalawa lang. Huwag na huwag mo siyang ipahiya. Okay? Alam ba, nagkasama-sama siya ng mga, uh, ka, uh, ano niya, ang kaibigan niya, tapos tawagan mo siya, Ay, umuwi ka na! <laughs> Napapahiya yung lalaki. Asa na yung respeto mo doon? Kaya yung lalaki, mawawala ng love sa'yo. Kaya tatandaan niyo yan, ha? Yung dalawa, yung love and respect. Okay, So yun, and uh, yun, going back, wives, submit yourself to your husbands as you do to the Lord. Okay? Kasi daw si husband ay ang head ng uh, wife as the Christ, si Christ ay head ng church. Now, ito, si, yung Bible kasi wants the wife to submit to her husband upang yung lalaki will rightfully lead her. Okay? Ililid ka ng lalaki kasi nag-submit ka eh. So, kapag nag-submit ka sa lalaki, yung lalaki, wow, itong asawa ko, napakano naman. So, gagawa siya ng paraan talaga na magiging good husband sa iyo. Kasi nakikita niyo yung, uh, ano, eh, yung submission mo sa kanya. Kaya, di ba, may mga lalaki na, dapat ang asawa ko to, wala man lang, hindi man lang nagpapa, napapangibabaw. Okay? Ang pangit, ang pangit na ikaw yung feeling ikaw babae, ikaw yung mag- mangingibabaw sa lalaki, sa asawa mo. No, hindi yan ang tamang design ni God sa pag-aasawa sa isang family. Ladies, sa panahon ngayon, naririnig nyo, okay, na dapat ang uh, mga babae ay uh, pantay na sa mga lalaki. And mostly pa nga, ay kaya naman naman ng mga babae na maging magaling, mas magaling sa lalaki. Given, okay, given that, hindi namin binababa, hindi binababa ang pagkababae nyo. Okay? What I'm saying here is that kung gusto yung magandang ng relationship, huwag kayong magpamangibabaw sa lalaki na parang kayo na ang kayo na masusunod. No. Hindi ganoon yun eh. Katuroan niya ng world eh. Hindi pangit yun. Kapag sinunod niyo yung teaching biblically, na kayong mga babae, magpapasubmit kayo sa lalaki, magiging maganda ang buhay nyo. Yung lalaking asawa nyo, <laughs> hindi niya magluloko hindi niya maghahanap ng iba. Kasi nakikita niya, wow, itong asawa ko, napaka-respectful sa akin, mahal na mahal na ako. Bakit pa ako magluloko? Bakit? And eh, dito na perfect na itong asawa ko eh. Ganun. Eh, yung mga lalaki naghahanap ng iba, asahan mo yung partner niya na babae, ratatatatat. Ha? Okay. Bungangera. Nagger. Naghahanap lagi ng problema sa asawang lalaki. Ganun yun. Okay? So, kung tinamaan kita, sorry, but you have to change that. Okay? It's never too late to change. Okay? So, yun. Gusto mo ba um, magkaroon ng uh, mga anak na may uh, model na maganda na ama? Pues, start mong baguhin sarili mo muna para magkaroon ka ng asawang kamodel, model-model ng kanyang mga anak, ng iyong mga anak. Kasi ay yung lalaki kapag nag uh, ah, na-receive niya yung uh, uh, respect and love ng kanyang kaparehang babae, feeling niya, wow, ang gandang feeling. Parang ako ang leader, ako ang ililid ko yung asawa ko uh, at yung pamilya ko. I'm gonna be a good leader and magiging magandang ano ko, ang um, halimbawa sa mga anak ko at mas mamahalin ko yung asawa ko. Mga ganun. Kaya pag-isipan yung maigi yung sinasabi ko. Hindi to gawa-gawa ko lang. I'm not saying na kayong mga babae ay napakababa dahil babae lang kayo. No, hindi ganun yun eh. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo mahal ni God. But meron tayong role na kailangan gampanan kung gusto mong pumasok sa isang pagpapamilya. Okay, kung gusto mong magkasamasayang pamilya, sundin niyo ang tamang design ni God sa family. Okay? Sa relationship, pinag-isa kayo. Okay? Ang tanging third party na dapat na magkaroon kayo ay isa lang. Sino yon? Si God. Kung magkaroon man kayo ng third party sa relationship, si God lang dapat. Kapag si God ay naging sentro ng ah, relationship nyo, magiging masaya ang pagsasama nyo. Okay? So, sa family naman, kapag nag-asawa na kayo, ito yung lalaki, yung babae ay magsusubmit sa kanyang asawang lalaki. Yung babae ay respeto si guy, ha? Ah, at yung lalaki naman mamahalin ng kanyang asawang babae respect, love. Ganyan yan, no? Oo, oo. Maganda ang pagkasama nyo. Kapag wala yung respeto mo sa lalaki, asahan mo, hindi ka na yung love. Sorry ka. <laughs> That's number four, okay? He is trustworthy, responsible, and reliable. Ladies, nasa sa inyo ang uh, um, key or uh, susi ng masayang uh, pagsasama. Start muna sa inyo. Number five tayo. Okay? baka meron kayong uh, sasabihin dito. Mm, be fair naman, give and take, that's the proper way. That's true naman yan, uh, Francia. Give and take. Tama nga naman yun. You, babae, respect the guy, and the guy will love you, and respect ka rin. Give and take yan. Okay? So yun, and uh, oh, yeah, natutuwa si uh, Francia. So yun, move na tayo. Number four, kanina yon. Yung mga ka-join lang, Number one ay uh, yung lalaki dapat ay independent sa mga magulang niya. Pangalawa, dapat siya ay loving and caring. Pangatlo, dapat siya ay loyal and hindi siya dapat nag-cheat. Pang-apat, dapat siya ay trustworthy, responsible, at reliable. Okay, number five. Ito number five, yung lalaki ay dapat marunong kung paano magmahal at mag-alaga ah, uh, sa kanyang sarili. He knows how to love and take care of himself. <laughs> Nat- natatawa ako kasi, sino ba naman sa inyo mga babae na gustong magkaroon ng asawa na ang baho? <laughs> Hindi marunong mag-ayos ng kanyang sarili. <laughs> okay. In the same way, okay, ato, patawa lang yun. But anyway, sabi, sabi dito sa Bible, In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Mamahalin dapat ng lalaki yung kanyang mga asawang babae kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. He who loves his wife loves himself. Kapag mahal niya ang kanyang asawang babae, mahal din niya ang kanyang sarili. Okay? Ang a person who cannot love himself can hardly love others. Kapag hindi mo mahal ang sarili mo, mahihirapan kang magmahal ng ibang tao. Tama. Kaya ang asawang lalaki, kung mahal niya ang kanyang sarili, I'm sure, mamahalin ka rin yan. Okay? kung ang future husband mo hindi marunong mag-take care ng kanyang sariling health, okay? Paano kanya aalagaan? Kung yung sarili nga niya hindi niya maalagaan, eh paano kung yung health niya eh kakabog-kabog na, wala na, wala lang lakas, paano ka pa niya maalagaan? Ganun yun, okay? Paano kanya niya maalagaan? Pati yung mga anak mong uh, uh, bubuuin nyo. So, napaka-importante kung ang lalaki ay uh, hindi marunong mag-alaga sa kanyang sarili, wala siyang pagmamahal sa kanyang sarili, huwag mo nang pilitin. Ma- mm, malulungkot ka lang. <laughs> mangungumunso, ano, mangungunsumi ka lang dyan sa lalaking yan, okay? If he can easily hurt himself, expect mo kaya na uh, hindi ka rin niya sasaktan? Kung ang lalaki ay kaya niyang saktan ng sarili niya kasi wala siyang pagmamahal sa sarili at wala siyang pag-aalaga sa sarili, sa tingin mo kaya, hindi ka rin niya sasaktan? Pag-isipan niyo yan. Okay? That's number five. He knows how to love and take care of himself. Okay. So, lima yon. Meron pa tayong mga susunod. Pero break muna tayo ng konti. Wait lang muna. I'll be right back. Madali lang tayo. Thank you. Okay, so uh, kailangan ko lang talaga mag-sip ng ano. Uh, kasi hindi na siya mainit. Sayo naman. So, thank you so much sa pag-stay. Ayun, sa limang yun, sa tingin nyo, uh, naka-relate ba kayo doon? Yung kaparehas mo o kapareha mo ba ngayon ay meron siya ganung mga qualities na sa tingin mo, ah, uh, wow, parang uh, pasok siya ha. Pwede ko siyang, uh, siya na ang makonsider ko bilang isang mapangasawang lalaki. Ano sa tingin niyo? Number one, alin ba to? Sa lima. Sa tingin niyo, pakishare naman dito sa comment section. Sa boyfriend mo or sa kasama mo ngayon. Alin ba doon sa lima meron siya? At meron pa tayong uh, susunod pa. Okay? So kung meron kayong i-share, uh, ah, pakilakay na lang dito sa message. May babasahin na ako. Uh, yes, DJ, he is loving, caring, and independent. Wow naman, that's nice. God bless sa inyong dalawa. Norly, B, and I'm happy na nagkaroon ka ng kasama o lalaki na nakilala na loving and caring and independent. Uh, independent. Imagine that. Bihira yun ha. Loving na siya, caring pa, at independent pa siya. Wow. Semi, uh, semi-perfect na. Okay, si uh, very nice, sabi ni Maria Maldita. Okay, through DJ, kasi ako independent na din Ah, okay. So kung independent na kayo mga babae, dapat maghanap kayo ng lalaki na independent din. Hindi yung uh, napaka-dependent sa kanyang mga magulang. All right. so number, asa na tayo? Number six na tayo, okay? Number six, he has trust and confidence in you. Okay? Sabi sa Bible naman ulit. Kasi biblical to eh. A wife of noble character who can... Uh, okay. A wife of noble character who can find she is worth far more rubies. Kayo mga babae, worth daw kayo far more than rubies. Yung ruby kasi eh, parang yung uh, valuable uh, na bato. Okay? Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Sabi niya sa Proverbs 31 verses 10-11. So yung lalaki daw ay merong confidence sa inyong mga babae. Okay? At uh, yun, kung may confidence ang lalaki sa inyo, syempre, may tiwala siya sa iyo at nakikita yung value niya, a ah, value, value mo bilang babae. Nakikita ng lalaki. So, ganun yun, di ba? Ang ganda, kapag ang lalaki ay uh, pinagkakatiwalaan ka, tapos uh, yung uh, binavalue ka, kasi wow, napaka-confident niya na ikaw ang uh, asawa niyang babae. Ang sarap ng feeling nun, di ba? Kapag na being married, kapag na pangasawa mo, ang isang lalaki, it should not stop you from uh, growing bilang babae. Hindi ibig sabihin na nag-asawa ka na, ay mag-stop ka na, okay, I'm done. I'm done. Tapos na, hindi na ako mag-grow. May asawa na ako. Hindi na dapat ako magbago. No. Okay? Uh, hindi ka na, yung tipong hindi mo na dapat ma-achieve yung uh, uh, dreams mo uh, sa work mo, sa being uh, sa business mo. Kailangan mo rin kasing maging better version mo. Okay? kahit na ikaw ay nag-asawa na ng lalaking yan. Hindi ibig sabihin na nag-asawa ka na ay tapos na. Tapos na yung mga pangarap mo. No. Kailangan mo pa rin magbago. Okay? Mag-grow. Ah, uh, lumago. Di ba? Kasi tingnan, tingnan mo. Ang lalaki na kapag walang uh, trust sa babae at hindi niya, wala siyang confidence sa kanyang asawang babae, yung babae ay wala, kawawa, parang wala na. Parang ano na lang ba, sa bahay lang, parang yun lang, napakaano lang yung life niya. Hindi na siya ano eh, parang plant na lumalago. Depende yan sa asawang lalaki. Kaya kung ang lalaki ay hindi siya ganon, hindi siya nagtatrust sa iyo at walang confidence sa iyo, kawawa ka naman babae. Kaya hanapin mo sa lalaki yung uh, husband na uh, pinawalaan yung decision mo, yung mga actions mo, okay? At uh, kasi importante ito uh, ah, na kung walang tiwala sa iyong lalaki, ano pa ang dahilan? Ano pa ang silbi ng pagsasama niyo kung wala siyang tiwala sa iyo? Di ba? Ganun yun. Kung makikisama ka sa lalaking ganyan, mas mabuti pang huwag ka ng mag-asawa. Di ba? Mas mabuti pang mag-isa. Yan. Yung ideal husband daw ay is like a great king, parang hari. He is a great leader, okay? But he also listens, nakikinig sa'yo, and kinukonsider niya at pinaniniwalaan niya ang kanyang reyna. Gets niyo ako? Di ba ang ganda nun? Ikaw yung reyna, tapos siya yung hari. Okay? At although siya yung leader ng kaharian, nakikinig pa rin siya sa kanyang reyna at kinukonsider pa rin niya yung masasabi ng kanyang reyna at pinaniniwalaan niya ito. Ang sarap ng feeling kaya ganon. Kaya kayo mga babae, mag-ingat kayo sa pagpili. Kung ngayon pa lang na mag-asawa, ayun, ah, hindi pa kayo mag-asawa, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, wala na siyang ganun, hindi ka na niya pinag, wala siyang trust, wala siyang confidence sa'yo, go, go na. Let it go. Let him go. Yung tipong lagi kang pinagdududahan. Tapos uh, kapag uh, may uh, sasabihin ka sa kanya, walang tiwala sa parang ikaw laging mali. Parang parang wala kang magandang masasabi. Parang ang tingin niya sa iyo napakabobo mo. Parang ganun. No, stop that. Huwag ka na diyan. Kawawa ka. Kawawa ka diyan. Although mahal mo yung lalaking 'yon, wag na. Okay? <laughs> wag na. Ugali kasi yan eh. Ugali yun eh. So that's number six. He should have uh, trust and confidence in you. Okay? Number seven. Oh, kumusta? Sa tingin nyo ba, gusto nyo yung ganang lalaki? Uh, hello po, watching from Riyadh and Saudi Arabia, sabi ni uh, Azel, Azeline Grace. Uh, at nito rin si Ros, uh, Rosana Morales. At sabi ni Erlinda, Hi DJ Ron, salamat sa mga payo mo. na liwanagan ng isip ko nung napanood ko mga videos mo. Big help po for me. Salamat nakahabol ako ng live mo. Watching from Cairo, Egypt. Erlinda, thank you so much sa paghabol at ang topic natin ngayon, gabi, ay yung mga signs kung ang lalaki ay siya, siya na ba talaga ang dapat mong pakasalan. Signs that he's the guy you should marry. Wow, ang ganda na, no? So, makaka-join lang, sige. Uh, i-recap ko ito sa inyo mamaya. Uh, at move na muna tayo sa number 7. Kanina yung number 6, yung lalaki dapat may trust and confidence sa iyo. Ang number 7, ito. Ang lalaki na dapat mong pakasalan ay he appreciates you. Okay? Na-appreciate ka. Sabi sa Bible, sa Proverbs 31 uh, verse 28, her, chil- uh, her children, ikaw, her children arise and call her blessed. her husband also, and he praises her. Yung lalaki daw dapat ay pinipraise ka, ina-appreciate ka. Okay? A husband who does not appreciate your efforts and value your accomplishments will always make you down, feel down, and cause you to lose self-confidence and self-respect. kapag siya ay walang, uh, uh, hindi niya na-appreciate yung ginagawa mo, yung mga effort mo, hindi niya binavalue yung mga nagawa mo, yung accomplishments mo, ang feeling mo lagi ay parang ang baba lang pagtingin mo sa sarili mo. Di ba? Yung confidence mo mawawala, pati yung respeto mo sa sarili mo mawawala na din. Kasi isip mo, yung lalaking minahal ko, yung pinakasalang ko, hindi nga ako pinaniwalaan, hindi nga ako nirespeto, hindi nga ako uh, Ganun, di nga niya ako binavalue. Ano pa kaya? Yun, mawawala yung ano mo, yung sarili mong uh, tiwala sa sarili mo, which is very, ano, pangit. Kasi dapat nga ikaw eh, yung self-confidence mo very high, di ba? Yung respeto mo sa sarili mo should be high din. Pero kung pangasawa mo ang lalaki, ganyan, gusto mo bang gano'n ng buhay mo? Di ba? Pangit. Huwag nga. Okay? Kung ang lalaki ay hindi ka ina-appreciate ngayon pa lang na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, putulin na yan. Putulin na yan habang maaga pa. Okay? Hindi solusyon ng pag-aasawa. Okay? Para mabago mo ang isang lalaki. Okay? Find a man who will raise you up. You raise me up. Yun. And rather pull you down. Maghanap ka ng lalaki na i-lift up ka. Hindi yung idadrag ka pababa. Okay? Parang hindi ko isip, maisip lubos maisip na magawa ko yan sa mga pangasawa ko. Yan, parang ganun. Kawawa naman. Okay, so mga ladies, sana may nakuha kayong uh, ano dito, signs. Okay? Number seven pa lang yan. Number eight, ang lalaki na dapat mong pakasalan ay dapat siya ay calm and patient. He must be calm. He's calm and patient. Okay, sabi sa Proverbs 22 verses 24 to 25, Do not make friends with a hot-tempered person. Yung mainitin ng ulo. Do not associate with one easily angered. Yung lag, mainitin, mad- madaling magalit. Or you may learn their ways and get yourself ensnared. So, ibig sabihin, huwag ka magkasama sa taong mainitin ng ulo at mabilis magalit kasi malalearn mo yung mga gawi niya. Pati ikaw, magiging ganun na din. Okay? So, if you are dreaming to have a happy family uh, and living in a peaceful home, then kailangan mong mag-avoid sa mga lalaking bad-tempered. Yung bad-tempered or yung hot-tempered, yung mainitin yung ulo. Okay? Uh, no matter how patient you are daw, gaano ka man kapasensyoso bilang babae, kung uh, makipag-mix ka sa isang uh, wrathful, yung uh, ano bang Tagalog ng wrathful? Yung parang mainitin, yung parang laging rah, yung parang ganun, yung parang intense anger, yung sobrang ga- laging galit, okay? Kapag ikaw babae, napakapasensyoso mo, tapos nakisama ka sa lalaking magalitin, alam mo, darating ang panahon, magiging irritable ka rin. At uh, makukuha mo yung ano niya, yung ugali niya. At mauwi yan sa conflict. At ikaw naman, dahil siya hot-tempered, ikaw naman hot-tempered na rin, lagi na lang kayo mag-aaway. Pangit. Di ba? Sino bang gusto magkaroon ng asawang ganun at magkaroon ng family life na ganun? Yung tipong nag-start kang being patient, babae, <laughs> tapos natapos yung mga panahon yun, nagkasama kayo, hindi ka na rin patient, hot-tempered ka na rin, kawawa naman yung mga anak niyo, nakita kayo na lagi nag-aaway. Ay, wag na. Sakit ang bato ko niyan. So, wag na, okay? So, yun. Number eight yan, he must become and patient. Okay, tingnan muna natin yung mga nandito sa uh, huh? sa comment section. Mm-hmm. Wait lang. Hanapin lang dito. Hi, Teacher Nakapanood din ako ng live mo. Lagi na lang ako sa YouTube nanonood sa iyo. <laughs> okay. Marami akong natutunan sa mga payo mo. I'm watching from Jeddah. Hi, Jerna. Thank you so much at nakahabol ka. Maraming salamat sa pag-join. And si uh, Azeline Grace, paano ko or paano po kung sa una lang siya loving and caring? Hmm nung kasal na, nagagawa ka ng saktan physically and emotionally, pag may may pagmamahal pa pag ganon. Ah, okay. So, sa una lang naging ganon. Tanong muna kita, may asawa na ba? Or tinanong mo lang to sa akin kasi parang uh, na gusto mo lang itanong, paano kung ganun siya? Sa tingin ko naman, bihira naman maging ganun. Okay? Ang um, kaya nga, sabi nga, maging, ano ka, uh, huwag kang mag- magmadali. Sa isang relationship, hindi yung kamamadali, ay, in love na ako. Yes! Papakasal na kami next week. <laughs> hindi ganun. Okay? Kailangan mong mag-spend ng time para makilala mo talaga yung taong yan. Kasi I'm telling you, ang tao, although sa una, magiging good yan sa iyo kasi nagpapakita ng gilas, best foot forward siya lagi, but I'm telling you, it won't last kung hindi talaga yan totoo. Kasi eh, <laughs> lalabas at lalabas ang ugali niyan. Kaya, kailangan mo talaga mag-spend time to know that person very well. Okay? Kaya wag kayong, eh, nagpapadala ka lang sa emotion mo. In love ka na. Eh, pakasala na next week or next month or next whatever. Um, ganun. Kaya, kilala mo maigi yung iyong asawa. Ay, I mean, yung iyong kapam, uh, kapareha. Then, magtanong-tanong ka. Okay? Sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, sa relatives niya. Kasi, may makukuha ka naman kung kamusta siya talaga bilang tao. Kaya kapag nag-boyfriend-girlfriend ah, uh, na kayo, huwag niyong i-isolate ang buhay niyo sa ibang tao. Kasi meron dyan mga boyfriend-girlfriend. Nagka-boyfriend-girlfriend lang eh, parang ayaw na magkasama sa ibang tao. Parang sila na lang ang magkasama sa mundo. Mga ganon. Okay? Mas maganda pa rin na i-open mo pa rin yung, uh, uh, ano mo, yung network mo, yung, yung ta- ibang tao, makipag-usap ka sa iba yung mga friends nyo, common friends, makakuha ka ng idea kung sino talaga yung taong yan. Okay? Kaya huwag magmadali pagdating sa relationship. Kaya sa tanong mo to, sa una pa lang siya loving and caring, I, I, I think kapag talagang matagal na kayo magkakilala, masasabi mo talang kung talagang capable siya magkaroon ng uh, ganitong ugali na physically and emotionally very bad. Okay? So, ikaw bilang kapareha niya, sa tingin mo kaya, magagawa ka niyang saktan physically kung, number one, kung okay naman siya, minsan kasi, kadalasan yung magiging problema kasi niyan eh. Kaya nasasaktan ng lalaki ang babae kasi meron din naman kasi kasalanan yung mga babae. Sabi ko nga kanina, yung uh, napaka, napapahiya yung lalaki sa harap ng kaibigan niya, napaka-nagger, mm, hindi hindi yung tipong pag-uwi ng lalaki, pagod na pagod, inanag na nga, wala pang hindi pa nakahanda yung bahay. Mga ganun, yung <laughs> kasi ang lalaki, nag-work siya para sa family. So, he is expecting na pag-uwi niya, okay na yung uwi niya, may may sasalubong sa kanyang very loving wife. Oh, Han, kumusta ka? Kumusta ang araw mo? Oo, oh, ano ka na? Kamaan ka na? Nakapagluto na ako. Oh, mga ganun take good care of your husband o yung uh, ano uh, par- partner mo pala, eh, pala, para <laughs> mahalin ka. Pero kung pag-uwi niya, pagod na pagod na, mainit na ang ulo, may nangyaring pangit sa opisina, tapos pag-uwi na naman niya sa bahay, hahanapan mo siya ng problema. Ba't di ka nag-text? Ba't ngayon wala? Ayun. Tao lang. Baka ma masaktan ka niya. Kaya ikaw din, mag ano ka, magpigil ka sa mga sasabihin mo ang bo, ang, ang salita natin kasi very ano yan eh ang um, sharp yan eh so kailangan mo muna kung kung wala ka daw magandang sasabihin pigilan mong sarili mo okay uh, ah, wag mo na lang sabihin at uh, hintayin mong sarili mong mag-subside para mapag-isipan mo, tama pa tong sasabihin ko? Makakasakit ba ako? ganun wag mo yung ah, ataka ka agad ng pasalita mo. Di ba? Tapos ayun, na-pierce mo na siya, natusok mo na siya, ah, mahirap na yung bawiin. Nasaktan mo na eh. Kaya mag-isip tayo. Okay? Para iwas tayo sa mga ganitong mga ang uh, situation. Okay, so yeah, tinaas ko para uh, ko siya pero binaba naman niya ako. See? Tinataas ko siya pero binababa naman niya ako. Tapos napaka mainitin po yung ulo niya. Ako napakabait ko sa kanya. Ngayon, di ko na maintindihan yon self ko ngayon nagiging ganun na din ako. Ang bilis ko na din magalit. Oh, see that? Uh, I'm telling you. Oh, meron nang nangyayari. Sabi ko kanina, kapag nakisama ka sa taong mainitin ng ulo, pati ikaw magiging mainitin na rin ng ulo. Kaya mag-ingat ka sa mga kakasama mo. Okay? So yun, Noemi, thank you for sharing that. Okay, so uh, yan, at least uh, merong nakapag-testify sa sinasabi natin dito. Okay, so move tayo. Number 8 yun, okay? Uh, so he's, he must be calm and patient. Number nine. Ang number nine kasi, importante naman to bilang isang uh, lalaki. Okay? Sa asawang lalaki, he must be a good role model. Okay? Role model. Sabi sa um, kasi siya yung magiging uh, ano ang tahanan eh, haligi eh. Siya yung ta lalaki, yung tatay, uh, yan ng uh, siyempre ng kanyang uh, mga anak at nirespeto ng kanyang asawa. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, sabi dito, Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Nag- nakuha niyo yon. Kapag nakipagsama ka daw sa yung evil, evil company, yung kasama mong uh, lagi nilang uh, pangit ng ginagawa, huwag kayong magpadaya. Sabi dito, ang masamang kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali. Okay? <laughs> Nakaka-apekto yan. Nakaka, ano bang tawag dyan? Um, ano bang tawag dyan? Yung tipong may sakit ka, nakakahawa. Okay, nakuha ko rin. Nakakahawa yan. So kung ayaw mo mahawaan ng kanyang bad, pambira itong mga aso ko. Ay, ah, hindi ko mga aso. Asa ng kapitbahay ko. Pag ganitong oras, alas na rito, no? 2 o'clock. 2 and 2.30 or 3 o'clock in the morning. Alam mo ginagawa ng mga yan? Tatlo yun. So, ang feeling mo, kung matatakot ka sa mga ganyan, akala mo may nakikita silang multo. Ayan, oh, kung narinig nyo. So, anyway, so sabihin ko, uh, going back, huwag kang magpadaya daw. Kasi kapag nakisama ka sa uh, masamang tao, sumisira yan ang iyong magandang pag-uugali. Alright? So, do not be deceived. Sa tingin mo kaya, um, gusto mong maging uh, savior or parang hero ng isang tao na gusto mong, ah, kagaya ko noon, ah, meron akong nagustuhan na babae. Then, I want to change her. Kasi sa tingin ko, ka, I, I need, uh, I want to change her and I can change her and I need to help her change. Parang ganun. Feeling ko parang ako si Superman na ah. kaya kong baguhin yung tao. Kasi mahal ko siya, gusto ko siya, dapat ganito siya para maging fit siya sa akin. Hindi eh, hindi ganun yun eh. Ang tamang paghahanap kasi ng uh, um, kapareha, lagi mong tatandaan na you can never change a person. Okay? Um, like, pinakasalan mo ang isang masamang tao. Eh sa tingin mo, dahil uh, mahal ka niya, ay uh, mababago mo siya? It doesn't, uh, ano, parang ganon, uh, mangyayaring ganon. <laughs> Hindi laging ganon ang mangyayari. Okay? And uh, hindi, wala kang superpower para baguhin mo ang isang taong talagang masama na. Okay? Only God can change a man's heart. Kaya nga, kung gusto mong talagang mabago ang uh, future husband mo into a good one, better person, um, kailangan mo talagang, uh, number one, syempre sabi ko lagi, pagdasal siya. Kasi kung talagang uh, babaguhin siya ni God, Walang imposible yan. Mababago at mababago siya. Pero kung sa sarili mong lakas, babaguhin mo at i-implement mo, papasunodin mo yung isang tao para mabago siya, hindi mangyayari yon Hindi talaga. Mag-aaway lang kayo. Kaya, um, sabi dito sa, sa verse na to, it's a warning. You have been warned. So, hanapin mo yung lalaki na in-nurture ka, uh, in-nurture niya yung uh, good character mo. Halimbawa, mabait ka ngayon, mas in-nurture niya, mas lalagaan niya. Ano bang Tagalog ng nurture? Yung parang na nagano ka, nag-alaga uh, ka ng uh, uh, halaman, okay? So kapag nina-nurture mo ang isang halaman, ang uh, pinapalago mo siya, pinag inaalagaan, simplify na lang, inaalagaan mo. So uh, hanapin mo yung lalaki na aalagaan niya ang magandang ugali mo. Hindi yung lalaking sisirain niya ito. Okay? Kung mabait ka ngayon, hanggat sa mamatay ka, dapat mabait ka pa rin. <laughs> Kaya kung nag-asawa ka ng uh, lalaking uh, masama, most probably talaga, pati ikaw ay uh, mahawaan din niya ng kasamaan niya. Okay? So that's number nine. Dapat siya ay good role model sa iyo at pati rin sa magiging family mo. Number 10. Okay, so number 10. Oy, before that, kasi malapit na tayo Um, tingnan ko muna yung mga ano dito, yung mga <laughs> yung mga comments dito. Uh, now lang din ako nakapanood ng live mo. Okay. Uh, sige, sige. Okay, wait lang. Task ko lang to. Uh, ah, DJ Ron, please shout out. Si, si Buboy. Uh, hi, Boy. Uh, kamusta ka? Buti nakaabot ka, pare ko. Okay, watching your show uh, with my coach, Kish, from Doha, Qatar. Hi, Kish. Kamusta? Ito si Buboy. Um, going back uh, in 2002, ay, one? 1, ganon. Meron ditong uh, first time na magkaroon ng radio station sa aming lugar. Tapos, isa siya sa mga nagpo-practice-practice dito. Ako din, na mag-DJ. Alam mo kasi ang pag-DJ, kung wala ka talagang, uh, uh, hindi ka talaga sanay, makita mo pa lang yung microphone, at alam mong nakakabit yan sa transmitter at alam mong may mga nakikinig sa iyong mga bahay-bahay, ay matatakot ka na. So yun, mm, magandang training ground yun para sa amin dalawa noon. So nagdi-DJ-DJ kami. So ito si Buboy, uh, <laughs> kumakanta din to eh. So yun, uh, ganda ng boss niyan. So yun, maraming salamat uh, my friend. Uh, pag uwi mo dito, magkita naman tayo. Tagal na tayo hindi nakikita. Imagine that, 2011? 17 years my friend. Da, ang tagal na. Yun, pares pa tayong wala asawa na. <laughs> okay, anyway, sabi nga daw, yung mga yung mga gwapong katulad ni Buboy ay uh, matagal bago magkaroon ng uh, kapareha. Okay. Okay, so anyway, I'm not sure kung baka may girlfriend na to, baka magalit sa akin. Anyway, Kish, thank you so much. And uh, si Buboy din. Uh, asan na yung iba dito? Uh, may nakita ko ng isang uh, comment. Mm, sobrang haba na kasi. Anyway, ito. Mahaba to. Sabi ni Noemi, Hello DJ I have relationship now na 5 years na kami. Totally kaka 5 years lang namin last month. Sa 5 years namin, limang beses ang um, din siya nagloko. What? Okay, at limang beses ko rin siya pinatawad. Oy, ang bait naman na babae ito. Sa huling beses na pinatawad ko siya, gusto ko nang bumitaw kasi sobrang sakit na. Uh, sobrang sakit at ako'y durog na durog na. Pero DJ Ron, hindi siya pumayag at nangako na naman na siya ulit. Okay? <laughs> Pero bakit ganoon? May doubt ako kahit napatawad ko siya o ulit siya. Sa ngayon, hindi ko masasabing perfect but may konti naman pagbabago, lalo attitude niya. Mm-hmm uh, please help naman. Ngayon, nakamasid lang ako sa mga galaw niya at nakasubaybay na lang palagi para naman uh, nakakapagod yung sitwasyon ko, DJ Ron. Help me naman, DJ Ron. Please help me. Sana matulungan mo ako. Hmm. Wait lang. Okay. So, uh, ah, yun. Si Noemi, five years na kayo and uh, limang beses din siya nagloko. Ay, pambihirang lalaki, ano? Okay, anyway, sa sobrang bait niya, limang beses din niya pinatawan. Kaso, wala na siyang parang uh, uh, nagdududa na siya. Parang hindi na siya very confident na uh, yung lalaki talaga ay magbago. Kasi although nagsabi ah, uh, naman yung lalaki na uh, parang nagbago na, uh, although hindi naman daw perfect, kaya lang sabi niya parang sinusubaybayan niya. Kumbaga, siyempre, ino-observe niya kung talaga yung lalaki ay magl- mag, uh, magloloko or talagang magbabago na. Anyway, Noemi, itong masasabi ko dyan. Sabi mo kasi dito, ang uh, parang ayaw niya. Oh, sabi niya dito, uh, ah, DJ Ron, hindi siya pumayag at nangako naman siya ulit. <laughs> Ah, see, imagine that. Hindi siya pumayag. Alam mo ang lalaki, hindi lang yan papayag. Hindi yan papayag na magkawalaan kayo. Kasi kawalan niya ng lalaki. Kapag ang lalaki ay binrake ng babae, kawalan niya yun. Takot yan. Takot, tatakot na masira ang kanyang image, takot na masaktan, takot na makantsawan. Ah, <laughs> binrake ng boy, girlfriend niya, mga Marami, maraming dahilan. And ang lalaking manluloko, talagang ayaw niyan talaga maputol ang relationship niya sa kanyang kasintahan na may nakukuha siyang benefit. When I say benefit, I'm not sure. Ah. I'm not judging you knowing me and your boyfriend. Uh, in general, okay? uh, hindi ito hindi lang to sa sa inyo but in general. Ang lalaki kasi and babae sa isang relationship sobrang tagal na admit natin, okay? Uh, may mga nangyayari mga bagay-bagay na yung mga bagay na alam mo na. Okay? Yung mga hindi natin dapat gawin, nagagawa natin na parang mag-asawa na tayo, lahat na nagawa natin, na, na, na, na, naibigay na natin. Ngayon, kapag naputol yun, wala na yung benefit na nakukuha niya. Kaya ayaw niyang pumayag. Pero itong lalaking ito, I'm telling you, sorry Noemi ha, hindi siya talaga sa totoo sa'yo. Hindi ka talaga niya totoong mahal at minamahal. Kasi ang lalaki na talagang tunay, tunay na nagmamahal, in the first place is not gonna do ano, parang yung cheating. No. Kasi mahal ka eh. Nirespeto ka niya. Sabi ko nga dito yung kanina, taas, yung mga number one, dapat, ay uh, number three, yung loyalty and uh, dapat hindi siya nag-cheat. Ganun ang dapat na lalaki. Ngayon kung sa limang taon nyo at limang beses na rin siya nag-cheat, wala siyang ganun na karakteristik, hindi talaga siya yung lalaki para sa iyo. Okay? Ngayon kung ayaw niya pumayag, pasensya siya, 'di ba? Kung ayaw niya, di ba? I mean, kung ayaw niya pumayag, basta ikaw gusto mo nang makipag ah, ano, break, then ikaw masusunod. Kasi ikaw ang nagde-decide niyan eh, sa buhay mo eh. Bakit? Kailangan mo bang uh, ipilit na porke hindi siya pumayag, eh, ikaw naman ay wala ka lang magagawa? No, wag. Wag kang magpakontrol sa lalaki na ganyan, okay? Hindi siya worth na ang um, ibigay mo yung submission mo sa kanya. Kanina, sabi ko nga, you should submit to your ano, husband pagdarating ng panahon na mapapangasawa mo siya, hindi siya worthy na mag-submit ka sa kanya sa ganyang klaseng lalaki. Ang lalaking uh, worth ano, uh, yung isubmit mong sarili mo, yung lalaking talagang minamahal ka totoo, hindi ka sinasaktan, hindi ka chinichit, hindi siya nagchichit, hindi ka niloloko. Ganun yun. Pero kung lalaking walang mga ganun, ba't, mo, ba't ka mag-submit sa kanya? Di ba? Huwag na. Okay? Hindi kanyang nirespeto. Kung ako sa iyo, Noemi, let Him go. Ginagamit ka lang yan. And uh, kung gusto pang mas matuto yung mga videos ko marami, uh, meron akong video about uh, uh, signs kung tinuturing kang girlfriend ng lalaki. Nasa YouTube yan. Okay? Hanapin mo na lang yan. So, kung ako sa iyo, Noemi, wag mo nang patagalin yan. Ang limang taon, sobrang tagal na yan. Sobrang tagal na yan. Alam kong mahal mo siya. Kasi kung hindi mo naman siya mahal, hindi mo siya papatawarin eh. Alam kong mahal mo siya, pero hindi na to healthy para sa iyo. Okay? Uh, isipin mo naman ang sarili mo. Okay? Kung kayo, ikaw nakikinig ka, kung sino ka man, nakaka-relate ka sa situation na ganito, niloloko na ng lalaki ng paulit-ulit na lang, let him go. Okay? And uh, it's not bad naman to decide for yourself na pumili ng mas uh, uh, nararapat para sa iyo. Okay? So yun, sabi ni uh, Francia, much better na makisama sa mahal mo, mo na mahal ka din. Oh, see that? That's life. Okay? Kung hindi ka mahal ng lalaki at niloloko ka, huwag mo nang pakisamahan yan. Alright? So yun. So uh, move na tayo. Sa kanina, number 9 uh, tayo. Dapat good role, uh, role model siya. Ito, number 10. Sa number 10 kasi, maraming lalaking ganito. Okay? Kaya dapat ang lalaki ay hindi dapat ganito para siyang the best na mapangasawa mo. Number 10, he is not a glutton and drunkard. Ano ba ang glutton? Sige nga, ano ibig sabihin ng gluten sa Tagalog? Yung mahilig, ano? Kumain. <laughs> okay. Gluten or gluttony, yung tipong uh, devoted ang buhay niya sa eating and drinking din. Excess, sobra-sobra. Okay? It's not bad to eat, but kung sobra-sobra na lang, pati yung weight niya, hindi niya na nababantayan. Kasi gluto na siya eh. Uh, wala. Gusto niya lagi kain ng kain. Wala na. Wala nang, wala nang uh, disiplina sa sarili. And worse, worse pa, drunkard. Ha? Lasinggero. Okay? Kung ang lalaki ay sobrang ganito, do not mix with wine, ano bang, ano bang, uh, ano daw? <laughs> pag-pronounce ito. Anyway, I don't wanna be, you know. Ano okay, huwag ka daw may mix sa mga ganitong mahilig uminom. And uh, sa mga mahilig kumain ng mga uh, ah, gluttonous eaters of meat. Uh, sabi yan sa Proverbs. Ha? For the drunkard, ang yung mga lasinggero at yung mga glutton, yung mga sobrang mahilig kumain na sobrang excessive na, will come to poverty. Wala. Mm, <laughs> maubos yung pera nyo sa, sa busy nyo yan. Okay? Poverty. Uh, mawawalan ka ng ano, kayamanan. Okay? And uh, wala, walang ibang patutunguhan kundi babagsak talaga ang ekonomiya nyo <laughs> bilang mag-asawa. Sobrang uh, wala siyang ano, ang uh, ano bang term sa Tagalog yan? Yung disiplina na lang, disiplina sa kanyang sarili. Ang pagiging uh, ah, ma- uh, ano, mahilig sa inom at uh, sobrang hilig sa pagkain, hindi naman kasi yung bawal masama na kumain. Yung uminom, uh, well, although Depende kasi yan sa tao eh. To each his own. Uh, kanya-kanya tayo. Pero it's still best na kasi ang katawan kasi natin ay uh, temple of the Holy Spirit na, na naninirahan ang Holy Spirit sa ating buhay. So you have to take good care of your body. Okay? Ngayon, kung ikaw ay palainom, ah, tayo ka na lang lasing, wala. Wala sa iyo yung ano yung uh, Spirit, yung Holy Spirit. Now, yung sobrang kain naman, wala naman problema yung mahilig kumain. Pero yung wala na, sobrang laki na niya. Grabe. Tapos, uh, hindi niya makontrol yung weight niya dahil sa gluttony. Okay? Yung pagiging ano niya, sobrang uh, malamunin. Okay? Ang um, wala, masisigop niya yung ano niya, yung uh, kabuhayan niyo, yung, uh, yung pera niyo. Kasi, unhealthy na yun eh. Imbes na uh, masave niya pa yung uh, pera kasi uh, kailangan mag-save para sa family. Wala, ibibili lang niya ng mainom niya at makakain niya kasi hindi niya makontrol yung sarili niya. Kung practical woman ka, ikaw babae, papangasawahin mo ang lalaking marunong mag-manage ng kanyang pera at ng kanyang uh, kalusugan. Okay? Bakit? Kung ang lalaki ay hindi marunong mag-manage ng kanyang kalusugan, gusto mo bang makapangasawa na ikaw lang naman ang magbabantay lagi sa hospital kasi lagi siyang sakitin? Di ba? Ganun. Hanggat maubos-ubos ang pera niyo kasi wala siyang disiplina sa kanyang sarili. Okay? Wala lang disiplina sa kanyang kasalu- kasul- uh, kalusugan, pati na rin naman sa financial niya. Wala. Sige, gastos. Bili, bili, bili. Ayun. Wala. Sayang naman. Di ba? Ang um, kailangan mong uh, magkaroon ng partner, you deserve a partner na may self-discipline, someone na marunong mag-spend ng kanyang pera on uh, any, any, any, anything sa food, sa drinks, or whatever. And, syempre, pinaka-importante, you should learn how to spend it well. Especially kapag may mga anak na kayo, okay, i-spend niyo dapat yung pera nyo sa educational plan ng inyong mga anak para wala na kayong problema in the future. Kaya kung ang lalaki ay napaka-drunkard, napaka-gluton, wala, hindi niya maisip yun. Eh, gusto kumain eh. Bahala ka Mga ganun. Wala, hindi niya maisip yung mga planong ganun na para sa future ng iyong pamilya. Kaya, ikaw babae, kung ang type mong lalaki ay uh, palainom, sobrang palainom, mabisyo, at uh, sobrang makakain, uh, ah, mag-isip-isip ka. Unless kung yan ang gusto mong lalaki makasama, yung lasinggero at uh, sobrang lamon sa buhay, hindi kita pinipigilan. But tignan mo ang uh, magiging consequences ng buhay mo sa lalaking kagaya niyan. Okay? That's number 10. Number 11. Oh, sa tingin niyo ba, meron ba kayo <laughs> meron ba kayong kakilalang ganon? Kung ang boyfriend niyo ganon, ayoko naman ma-offend kayo ha. Anyway, pwede man sigurong pagsabihan, Han, mahal, tama na. Uh, kasi uh, para naman yan sa sarili mo, sa kalusugan mo. Gusto pa kita makasamang mas matagal. Ayoko naman mamatay ka kagad. Mga ganun inspire. Inspire mo siya. Pero kung wala talagang pagbabago sa buhay, expire mo na yan. Okay? <laughs> okay. Sabi ni uh, Maribel uh, Attendant, excellent. Tama po. Uh, <laughs> yeah. Okay, Jerna Lynn Cruz, uh, ah, DJ Ron, yung asawa ko ganyan na ngayon. Nasinggero na, before noon, bago ako mag-abroad, di siya ganon. Ngayon feeling ko, kahit anong sikap ko, parang feeling ko uh, ako lang nagsisikap. Kasi sahod niya, kanya lang. Oh, ouch. Okay. Sorry, di Sharon, relate lang. Okay. So, you know, uh, see, ladies, oh, nangyayari talaga. Uh, hindi lang to ang gawa-gawa lang. So, may mga nakaka-experience talaga nito. Kaya mag-ingat kayo. So, ikaw naman, Jerna, since asawa mo na siya, ayoko ko naman sabihin na, oh, dahil ganyan ang asawa mo, hihiwalayan eh, mo. No, ayoko na ganoon ang um, ako naniniwala na may second chance lahan, naman tayong lahat. Okay? Then, uh, pagdasal mo yung asawa mo. Okay? Sabi ko nga kanina, si God lang naman makakapagbago ng uh, tao. Uh, then, uh, inspire mo yung asawa mo na, Han, tama na. Okay? Um, ganito, nami-miss ko yung noon na ganyan, na uh, yung mga minahal mo siya dahil ganito. Okay, ganyan. Tapos, uh, mahalin mo pa rin yung asawa mo para naman ma-inspire siyang magbago. Okay? Then, pagdasal mo lang lagi, do not stop until you see something ano, uh, new. Kumbaga, pagbabago sa iyong asawa. Never stop. Okay. So, yeah, meron dito. Oy, sabi ni Noemi, uh, naiyak ako sa sobra DJ Ron sa payo mo. Naliwanagan ako. Salamat ang sobra DJ Ron. Sobrang salamat. Napanood ko mga videos mo sa YouTube. That's why I followed you to see first on my timeline. Nung isang araw na na panaginipan kita. Wow, okay. Parang sign yon. Oh my God. Parang sinabi ni God, ikaw yung daan ko para maliwanagan ako. Mabait talaga si God. Ay sobra. Totoo yan. Sa atin at di niya tayo pababayaan pag nahihirapan ka na. Sobrang salamat, Teacher Ron. God bless you more and more power sa iyo. Okay, kayo din sa iyo, Noemi. So see that? And uh, th- thank you so much, Noemi. At least uh, nagkaroon ka ng, uh, nakarelate ka sa mga videos at uh, nangusap sa iyo si God through those videos. Wow naman. Okay. Anyway, huwag ka nang malungkot kasi may nagmamahal talaga sa iyong totoo. Andiyan si God sa iyo. Sa ating lahat. Okay, yung mga nanonood ngayon, huwag kayong malungkot. Alam mo kasi ang uh, sadness, hindi yan galing kay God. Galing yan sa kalaban Okay? So if you feel sad, if you feel down, ang the best solution dyan is to pray. Pray agad. Halimbawa, nawawala yung te, ano, yung temper mo. Halimbawa, yung uh, patience mo nawawala. Tapos gusto mo nang uh, sakalin yung isang tao dahil galit na galit ka. Pigilan mo sarili mo, then pray, God, tanggalin mo to. Please. And then uh, iwaksi mo nga din. Uh, sabi mo, Satanas, lumayas ka. In Jesus' name, lumayas ka. Ayo, ano, hindi ko gustong ganito. And God, help me. Always say, in Jesus' name. Why? Because there is power in the name of Jesus. Totoo yan. Hindi yan biro. If hindi ito talaga ganito, hindi ka uh, spiritual sa buhay mo, hindi ka makarelate sa mga sinasabi ko, um, I'm, I'm here to uh, be at this, ano, to testify para sa inyo na napatunayan ko na yan. So, I do, I pray na sana someday dumating din yan sa life nyo na ma-experience niyo yung mga sinasabi ko na there is really power kapag uh, kasama mo si Christ sa buhay mo. So yun, pray lang, pray lang ha. Ah. It's not gonna, it, it takes time sometimes. Uh, ah, most of the time, it takes time. Kasi talagang hindi naman talaga ma- madali na mag- magkaroon kagad ng uh, changes sa buhay natin. Pero huwag mo naman hintayin pang tumagal pa yon, di ba? Nandito na eh. Narinig mo na, gawin mo na accept Christ in your life and you will be fine. Na tayo. Okay? Wait, excuse lang. Kasi medyo nagkakrakang voice ko ngayon. I need to sip So yun, I'm back. <laughs> Sorry, ah, matatapos na rin tayo. Ayan, so nagmagaral ka lang boss kasi ang lamig dito. Parang nasa Baguio. Kaya nga ako nakabonet kasi feeling ko nasa Baguio ako. Kasi sasama sana, sabi ko kanina, sasama sana ako sa auntie ko papunta ng Manila kasi pupunta kami ng Baguio. Kaso hindi natuloy kaya uh, binuksan ko lang yung aircon at nagbonet na lang ako from Baguio. <laughs> Para ma-feel ko naman yung, uh, yung frustration ko, inuwi ko na lang sa pag imagine All right, so that's number, num- that was number 10. Okay, number 11. Ang number 11, uh, ah, so yung mga nagmamadali, malapit na tayo matapos. So don't worry, para makapagpahinga na rin kayo. Number 11, itong lalaki dapat meron siyang wisdom. Ano ba wisdom? Ang wisdom kasi sa Tagalog, uh, yung parang kapag uh, meron kang uh, situation, alam mo kung anong dapat gawin. It's like parang karunungan, wisdom. Dapat ang lalaki makasama mo, meron, yung, meron siyang karunungan. Excuse me. And uh, walk with the wise. Sabi dito sa Proverbs 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Kung gusto mo maging wais, makipagsabay, makipagsabay ka, makisama ka sa mga wais kapag nagkasama ka sa mga fool, magiging ganun ka rin. Kaya, dapat ang makasawa mo ay may karunungan para ikaw din naman ay maging marunong. Wisdom is the ability to discern. Ang discern kasi yung tipong uh, parang uh, alam mong kung anong dapat gawin. Okay? Discernment, yung uh, mabatid mo, yung uh, malaman mo, yung maintindihan mo, discern, discernment um, para malaman mo kung ano yung tama o mali. Okay? Wisdom yan. And uh, yun talagang dapat ang dapat makasama mong lalaki. Kasi uh, ano siya eh, siya yung leader ng, ha, ng family mo. Ngayon, kung wala siyang wisdom, magiging irresponsible siyang kasama or uh, partner in life. Di ba? So, wag kang, wag mong hayaan na magkaroon ka ng kasama na makasama mo habang buhay na wala man lang kakayahan para uh, mabuild ikaw at uh, mag-lead sa inyo. Okay? So wis- wisdom ang napaka-importante. Kung walang ganyan ang boyfriend mo ngayon, walang uh, wisdom, walang hindi alam kung anong dapat gawin, walang discernment, ang um, parang walang wala siyang ano, ano bang tawag diyan? Parang lagi na lang walang alam. Parang uh, tanungin mo ang sagot sa iyo, ikaw, ano ba? Ano sa tingin mo? <laughs> Ganun na lang gusto mo mga kasamang lalaki. Tapos ikaw babae, lagi ka nagtatanong, ano sa tingin mo? Ano dapat natin gawin? Tapos ang sagot sa iyo lalaki, ah, ewan ko, ikaw, ano sa tingin mo? <laughs> ewan ko, kung ako babae, iwanan ko yan. <laughs> Walang kwenta. <laughs> Mm, okay, anyway, so, tatawa ako. Anyway, so yun, basahin muna natin yung mga nandito. kamusta DJ Ron? Kamusta na? Huli man daw ako nakahabol pa rin. Tama ka. Uh, from Kuwait ng i-recap ko mamaya yung mga signs. Okay? Uh, yung mga ang ta- tinatakal natin ngayong gabi, yung mga signs na kung ang lalaki, eh, yan siya talaga yung dapat mong pakasalan. Okay, so nandito si Maribel Atendan, si Siu Yon Park, maraming salamat. And see love, grace, mercy. Amen. That's true. There is power in the name of Jesus. That's true. Okay, uh, si Angela Rosilio Vida. Hi po, dito na ulit ako. Yes, thank you so much. Ayan, so number 11 yon. Eto na, number 12. Number 12. Since nandun na yung mga ang characteristics, yung mga kailangan mong uh, hanapin sa lalaki, yung mga qualities ng lalaki, alam mo ba ang pinaka-importante? na dapat na mayroon siya bilang uh, kasamang panghabang buhay, ang lalaki dapat ay he will bring you closer to God. Mm. Alam mo ba kasi sabi dito ang lalaki since uh, siya ang magiging uh, head of the family, kailangan marunong siyang mag-lead sa iyo papunta doon sa nag-head or nagli-lead ng iyong relationship. Sabi ko nga kanina, Kayong dalawa, walang ibang magiging third party ng relationship nyo kundi si God. Ngayon, kung wala si God sa relationship nyo, bagsak ang relationship nyo. Ngayon, kung ang lalaki lalo na hindi marunong uh, o wala siyang uh, personal relationship kay God, ano pang gagawin niya sa iyo? He won't be able to bring you closer to God magiging masalimuot ang buhay nyo. Kasi siya mismo bilang lalaki na yung lalaking uh, mag-lead ng uh, family mo ay walang uh, belief kay God. Hindi niya kilala kung sino si God. Wala. Wala siyang definition na uh, kung sino si God. Hindi niya alam kung, kung ano ang totoong love. Kasi alam mo ba, God is love? Kung hindi niya kilala si God, hindi niya alam ang true love wala, hindi siya magiging magandang partner mo. He won't be able to truly love you if he doesn't know who God is. Ganun yon. Wala siyang compassion, wala siyang righteousness, wala siyang, mga ganun, yung mga good qualities ng lalaki. Kasi wala siyang ini-emulate na someone perfect, someone God, someone above him. Walang ganun. So, kapag uh, wala siyang ganyan, hindi, hindi kanya kayang i-inspire, para ma-achieve mo yung mga bagay-bagay na mas makakabuti rin sa iyo. So yun, kapag bottom line, ang lalaki, kung gusto mo magkaroon ng lalaki makasama ng habang buhay na masaya, dapat ang lalaki may personal relationship kay God through Jesus Christ. Okay? Lagi siyang madasalin. Kapag ang asawang lalaki ay marunong uh, yung ano siya, kapag may problema siya, Han, huwag kang magproblema Pagdasal natin yan. Nandiyan si God. Yung tipong yung confidence niya kay God, ang lakas, ay nako, ang sarap makasama niyan. Ang gandang makasama yan na lalaki. Kung ako babae, yun ang una kong hanapin. Kasi uh, magiging strong and very stable ang samahan namin. Kasi nakakapit ako sa asawa kong lalaki kasi nagsusubmit ako sa kanya, yung asawa ko namang lalaki, may kinakapitan siyang mas malakas. Napaka-stable ng magiging relationship niyan. So yun, yun ang mga signs. Ngayon, ang, ang decision kasi dito, ang final decision, ito sinabi ko sa inyo, 12 yun, no? 12 signs. Pero ang final <laughs> decision pa rin ay nasa sa iyong mga kamay. Sinasabi ko lang to just to guide you. I'm not saying this to control you. Okay, to tell you na ito dapat ang gawin mo. Uh, ito, no, nasa buhay, buhay mo yan. Okay? Ayokong uh, manguna sa iyo. Remember na yung mga nakalista sa taas ay mga signs lang naman yan. Pero it doesn't mean na kung ang lalaki na mahal mo ngayon ay uh, uh, hindi niya na-achieve yung perfect score. 12 yun kanina. Hindi siya naka-achieve ng 12 uh, perfect scores ay kailangan mo na siyang itapon agad-agad. No naman. Okay? Kasi lahat naman ng tao may potential na magbago at maging better. Okay? Especially kung ang lalaking yan ay humble naman, sincere naman, at determinado na magbago. However, ang wise pa rin, matalino pa rin na pagpili uh, sa pag-decide kung talagang wala talagang makita kang pagbabago sa kanya, it's still wise and it's the best thing to do na putulin na yan para hindi ka na magregret sa mga darating pang panahon ng buhay mo na kasama siya. So, choosing a ah, husband uh, ay parang, uh, sabi dito, choosing a husband is not only a matter of your own happiness, okay? But also the happiness and welfare of your children. Hindi lang yung pansarili mong uh, happiness, kundi siyempre yung happiness din ng magiging mga anak nyo. Okay? Huwag mong i-ignore yung mga signs na sinabi ko kung gusto mo na magkaroon ng masayang pagpapamilya. At kung gusto mong magkaroon talaga ng lalaki makasama ng panghabang buhay. Hmm, ay, nako. Kung ikasal kayo, imbitahan niyo ako, ha? Sahan ko yan. Okay, so anyway, basahin ko muna nandito at uh, para mabigyan ng daan yung mga nag, uh, <laughs> ah, nag-join ah, uh, sa atin dito. Uy, so, sobrang thank you, ha? Salamat. At uh, medyo matagal tayong uh, hindi nagkasama-sama pero nandito tayo ngayon next time. At maganda na yung line natin. Magiging uh, frequent na ang pagsasama natin. Okay, DJ Ron, kamusta na? Huli man daw. Okay, nabasa ko na kanina. Amen, that's true. Sabi niya. Okay, anyway, very nice. Sabi ni Olita, Clelo, Basuga, Melanie. Ay po, dito na siya. Okay, so I think uh, nabasa ko na lahat din dito. Yung mga na, na ano ko ha, yung mga nalampasan ko, although di ko siya na-post sa screen, nababasa ko naman siya. Pops Ron, nahanap ko na siya. Wow naman! Si Every Yell. Wow, nakakatuwa no? Nung mahanap mo talaga yung talagang hinahanap mo. Sobrang happy. Congratulations and God bless you both. Mm, si Marichu, tamo po DJ, life is meaningless without Jesus Christ. Our God in life or in our lives. You, uh, as a man of God, trust me in your own program. Wow naman. Marichu, maraming salamat. At natutuwa ako na na-appreciate mo naman yung mga uh, sinisend ko dito, mga messages. Sabi ko nga lagi, I am not the message. Hindi ako yung mensahe. Isa lang akong messenger na pina, dinadala yung message na kailangan yung marinig from above, from God. I strongly believe na itong mga messages na to, kapag tumatama talaga sa puso nyo, ay galing talaga to kay God pinapadaan lang dito sa programang to para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, hindi ka alone na nalulungkot ka ngayon, feeling mo wala ka lang kasama, wala nang pag-asang buhay mo, kumbaga wala ka nang mahanap ng uh, matinong lalaki, hindi ganun yon Hindi ka pababayaan ni God. First, you have to um, put Him first in your life and you will never be last. Kapag inuna mo si God sa buhay mo, hindi ka mahuhuli. Hindi ka niya ipapahuli. Aalagaan ka niya hindi niya ibibigay sa iyo ang mga taong mapapasama ka lang. Kaya first, unahin siya para siya na ang bahala sa love life mo. Okay? Lagi ko yan sinasabi kasi ginawa ko yan sarili ko at napatunayan ko na yan. At sana, ganun din kayo. Okay? So start with a prayer, ask God, okay? And He will guide you. He will take good care of you. So hugs, sobrang thank you ha. By the way, yung mga nagtatanong, about, oh wait lang, before we go, tama ka po DJ sa lahat ng sinabi mo, si Lord talaga. Okay, sa gitna ng bawat, um, ano ba ito dito? Uh, sa bawat uh, people. Tama ba? <laughs> tama ba bawas ako? Couple. Okay, sorry. Couple. Tama. Sa couple na yan, si Lord dapat ang nasa gitna. Uh, yes. Okay. Thank you so much, Griselda Robles Blanco. And sabi ni uh, Liuk Bilenya, God bless always. Thank you sa mga magandang topic tonight. God bless you po. Sa mga nag-watch ngayon, maraming salamat ha. Hindi na ako magtatagal. Kasi I, I know naman gusto niyo matulog, magpapahinga na kayo. Yung mga nasa Kuwait, ang Riyadh, uh, ah, 9.40 na dyan. Dito sa Pilipinas ay alas 2.40 na lang uh, umaga. If you're watching this on a replay, thank you so much. Pakashare na rin sa mga kaibigan nyo na uh, ah, pwedeng matulungan itong video na to. And also, uh, don't forget, meron pa tayong mga videos sa YouTube, meron akong bagong video pala sa YouTube na hindi ko na-post dito sa sa Facebook. Uh, wait lang ha. Ang uh, topic ko dito, uh, pinost ko siya a few days ago. Ang... Um, asa na ba to? In this video, Oops. malalaman mo kung... Okay, ito. Signs na dapat mo nang talikuran ang relasyon. Okay, new new topic 'yon ha. Although it sounds the same ng mga previous videos ko, pero iba ang mga sinabi ko doon. Okay? So, punta na lang kayo sa YouTube. Uh, just look for Hugot Radio at para kung may time kayo, panoorin nyo pa yung mga ibang videos natin. Okay? And sa mga, again, yung mga naghihintay ng mga sagot ko sa inbox, pasensya na po ha. Kung natatagalan talaga kasi ako lang naman talaga nandito, wala akong katulong. Nagkaroon tayo ng problema pa sa line. And I thank God, meron tayong better um, connection ngayon. So thank you so much ladies and gentlemen. Kung may mga lalaki dito, oh guys, alam niyo na kung ano dapat na mayroon ka para ikaw naman ay uh, ka-attractive sa mga babae na naghahanap ng mga nitong qualities. Okay? I-recap ko lang yung 12 signs sa mga kaka-join lang. Signs na he's the guy you should marry according to the Bible. Number one, he is independent from his parents. Number two, he is loving and caring. Number three, he is loyal and he doesn't cheat. Number four, he is trustworthy, responsible, and reliable. Number five, he knows how to love and take care of himself. Number six, he has trust and confidence in you. Number seven, he appreciates you. Number eight, he is calm and patient. Number nine, he is good role model. Number 10, he's not a glutton and a drunkard. Glutton, yung mahilig, sobrang hilig kumain, sobra-sobra. At drunkard, Alam niyo na, yung lasinggera. Number 11, he has wisdom, may karunungan. Siyempre, siya maglilid eh. Dapat meron siya niyan. And number 12, he must bring you closer to God. All right, so ladies, sobrang thankful ako sa inyo. At uh, medyo na-feel ko na ang uh, tawag ng aking uh, higaan. <laughs> and uh, wala naman ang gagawin ngayon. So I'll see you again tomorrow and next time. And ah, sa susunod, uh, ipopost ko kung kailan ako mag-live. At sa mga nagtatanong about the shirt, okay? Just uh, go back dito sa Hugot Radio page. Hanapin nyo yung pinost ko about yung mga shirts, mga panglalaking cut, yung pambabaeng cut. And if you want to have a copy or uh, a shirt, then just uh, let me know. I-PM nyo lang ako. And uh, yung shipping cost pala, kung nasa malayo kayo, uh, you should shoulder that. At kasi mababa naman yung presyo ng uh, shirt ngayon. Then kasi jockey shirt to sa magandang quality. Ayoko naman yung uh, pangit yung quality kasi ito nga, ilang beses ko na to nilabhan, ang ganda pa rin ng quality. Tsaka yung printing kasi, ang ganda yung pagkakagawa. So may nag-order na si uh, Yeng and the rest ayaw magpakilala. So maraming salamat sa mga nag-order at sa mga mag-order pa. Then it's a way of uh, supporting this channel and this uh, platform And although hindi, hindi ako hindi ako nag-ano masyadong ano ah, like uh, kikita pa ako diyan. it's okay. Yeah, I appreciate na may mga gustong tumulong. Pero syempre makakatulong din naman talaga 'yon. But uh, first uh, gusto ko talaga mangyari, magkaroon kayo ng copy para it's a way of like uh, supporting showing in support dito sa Hugot Radio Channel. Then kung may may nakakita, syempre i-share niyo rin kasi halimbawa, oy, ganda ng shirt mo ah, saan mo nakuha? Uh, sa Hugot Radio. Then makita niya yung mga videos ng Hugot Radio, makakatulong naman sa buhay niya. Yun ang uh, reason doon. Yun ang gusto kong mangyari doon. Hindi dahil magbibusiness ako, no. So, well, ayoko naman sabihin na uh, wala talagang uh, gustong uh, magkaroon ng uh, kita, extra money, right? Uh, so anyway, eh, ano naman yon Part na rin naman yon Kasi makakatulong din naman yon sa, number one, pag, <laughs> pag, uh, pagbili natin ng uh, connection, yung uh, fiber connection, mga ganun. Makakatulong talaga yan. Hindi ko yan uh, um, iniitsapwera ang uh, ah, health na yan. But talaga ang gusto ko mangyari, yung mai-send yung message sa mga potential na tao na matulungan ba ng mga videos na ginagawa dito sa Hugot Radio. Okay? So, yun. Bye muna ngayon, ha? My name is Ronaldo dito sa Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Alam niyo na meaning niya kung bakit yun ang sinasabi ko. Always believe in love. Okay, God, love. God is love. And keep the flame burning. The flame burning means your relationship kay God ay lagi mong paigtingin at palakasin. Okay, maraming salamat. God bless you. See you again next time. Good night. And if you're watching this in the morning, good morning. Or sa hapon, good afternoon. Maraming salamat.